פרק ט' חכמות בנתה ותה, חצבה עמודיה שבעה, תא וחת טבחה, מסכה ינה, אף ערכה שולחנה, שלחה נערותיה תקרא, על גבי מרו מקרת, פתי יסור הנה, חסר לב אמרה לו, לכו לחמו ולחמי, ושתו ביין מסכתי, עזבו פתאים וחיו, ואישרו בדרך בינה. יוסר לץ לוקח לו קלון, ומוכיח לרשע מומו. אל תוכח לץ פן ישנאכה, הוכח לחכם ויאהבכה, תן לחכם ויחכם עוד, הודע לצדיק ויוסף לקח. תחילת חכמה יראת אדוני, ודעת קדושים בינה. כי בי ירבו ימיך, ויוסיפו לך שנות חיים. אם חכמת, חכמת לך, ולצת לבדך תישא. אשת כסילות הומיה, פתאיות ובל ידעה מה, וישבה לפתח ביתה, על כיסא מרום מכרת, לקרוא לעוברי דרך המיישרים אורחותם. מי פתי יסור הנה, וחסר לב ואמרה לו, מים גנובים ימתקו, ולחם סתרים ינעם. ולא ידע כי רפאים שם בעמקי שאול קרואיה.